لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zaista ste zahvala pripada Braću moja draga, evo čuli smo, naš brat je o nekim stvarima, ja ne bih ništa da ponavljam s tim što želim da spomenem na početku bitnost ovakvih okupljanja, generalno bitnost druženja. I to će biti u startu jedna naša tema koju ćemo govoriti i obrađivati jeste kako čovjek vjernik treba da se ponaša u vremenima kada se rasprostrani smutnje i iskušenje. Pa jedan od metoda koji ćemo poslije govoriti da jeste i pridržavanje džemat. Da čovjek ne bude pojedinac, da bude sa džematom, druženje, potpomaganje, savjetovanje. Tako da u tom kontekstu i ovakva druženja su svakako za svake pohvali. Eto, moj vid neki onaj podržavanja to druženje jeste da sam ja ono, ti nekoliko hiljada kilometara došao, odazvao se na ovo druženje. Hvala Allah, te bar molim ga da u Kabul, to bude iskreno nad njega, znači za takve stvari ne tražimo nikakvu protuuslugu, otim što taj neki trošak aviona se mora platiti, a mimo toga znači onaj ništa više niko nije obavezan. Tako da onaj smatram da svaki musliman u današnjem vremenu, pogotovo ljudi koji su ovako kao vi živite na zapadu, moraju za sebe, zbog sebe, zbog svojih žena, zbog svoje djece, zbog svog imana, zbog svoje vjere, nametni sebi tempo da se druži, da sjedi. Evo mi smo sad, ja sam govorio sinu, smo imali onako druženje, ono, ovaj, da kažemo, ono, nije to bilo ništa oficijalno, već nakon smo malo sjedi pa sam govorio, mi smo sada u kasnu, ja studiram, organizirali druženje studenta na nivou Saudijske Arabije. Hvala Allahu, ono, sa ženama i djecom i studenta, bilo nas oko ja namjerno i ciljam nisam htio, u našem gradu ima na stotine učenjaka, nisam dobio jednog šeha da tu gost I rekao sam studentima, jedini cilj, glavni cilj jeste da se družimo, da se upoznamo i tu je se postiglo. I tako i ovdje, znači kad ne bi bilo drugog cilja, osim da onako lijepo ko se namaza sjednemo, da se našalimo, da, da se vidimo, da se upoznamo Allah to je više nego postignut cilj. A kamoli ako sve to, ako da dovedemo, ajde dovedemo, dođe neko koji je kompetentan da nešto kaže, da nas posavjetuje, da nam da neke savjete, kritike, eh, usmjerenja, onaj, to je dodatna korist, da bi rekli nuru na nur, svjetlost na svjetlost, još više i još bolje. Ali samo okupljanje, taj gurbet u kojem mi danas živimo, čovjek koji praktikuje vjeru bez obzira kako, gdje, on je dan, on je stranac. Lijepo je da, da se druži sa istomišljenicima, ajde da kažem ono, istomišljenicima da jednostavno razbije malo taj gurbet, da malo osjeti da on nije sam, da ima još tu ljudi koji su na istom putu na kojim je on i koji prolaze kroz slične iskušenja kroz koja prolazi on i da se potpomagaju na tim onaj, putevima. Tako da moja potpuna podrška za ovakva druženja. Što je naš brat spomenuo u uvodu, znači definitivno je ovo vi ste više upoznati, ja nisam tu nešto bio onaj puno vezan da znam tu neku istoriju, ali ovo jedan taj kraći period nije bilo nikakvih druženja, prvo druženje, sigurno će tu biti neki stvari, pogotovo onaj tehnički koji će malo, ajde kajmo štekat, ali onaj, tu smo, da se savjetujemo, da se kritikujemo, da predložimo nešto što će sljedeće neko druženje popraviti. Znači svaka kritika, ubijeđen sam kod da je dobro došla, ako je konstruktivna i ako iza te kritike stoji namjera da se popravi ovakva to je ono samo čovjek gleda što ima negativno. Ja smatram da to samo što smo došli ovdje, okupili se, klanjali džumu i evo sjeli danas se učali i slušamo jedan vers, gotovo uspjeh je postignut, cilj je postignut. E sad je na nama koliko ćemo biti ekspeditivni, koliko ćemo biti pametni, koliko ćemo to nadograditi, koliko ćemo tu uspjeti, evo naša braća i Švedske, vjerovatno ste upoznati. Znači, imali su oni svoj početak, pa danas imaju svoju internet stranicu, pa imaju dobra redovna obavještenja, imaju unaprijed godinu dana, raspored kada koji dana dolazi, gdje će biti, u kojem džematu, sve je to isprogramirano. Vi, znači, oni nemaju, ali kažemo, nikakve neke bolje predispozicije da imaju nešto bolje nego vi. Ali treba jednostavno malo truda, treba malo ljudi koji će nešto ponijeti na svojim plećima, treba malo obaveze rasporediti i mislim da onaj, E, svaka konstruktivna kritika, savjet, prijedlog da se nešto poboljša je dobro došla onaj, i mislim da treba pogotovo ona vraća koja i tu nekog već iskustva u tim stvarima treba da prihvate na sebe određeni, da kažemo, onaj obaveze. Tako da, braću moja draga, onaj, to je nešto ukratko vezano o ovakvim projektima. Znači, smatram da svaki vjernik, e, musliman, trebao bi da da ukrade vremena, da jednostavno ovakva druženja ukomponuje u svoj taj neki životni program i da nikako ne smije proći taj neko, neko druženje dva ili tri mjeseca i da on kaže ovršno Može se desiti nešto što je vanredno, smrtni slučaj, nešto što je zaista nije se moglo predvidjeti, to je znači, o tome ne govorimo. Ali znači, čovjek koji ima svoje redovan neki posao, ima svoje redovne obaveze, treba da to sve razgodi da u jednom, u dva ili tri mjeseca dođu na ovako druženje, prvenstveno zbog sebe. Prvenstveno zbog sebe, zbog koristi, ako Bog da iza njega, iza njegovu poručku će ponijeti sa ovakvim druženjem. Ja sam već, moja draga, učio, eto vidjet ćete kroz sutrašnja druženja i preko sutra, u svakom slučaju, e, pošto ste vi uskačeni mogućnost da čitate knjige na Arabskom jeziku, e, ja sam skoro svako predavanje učio da nam sažmem jednu knjigu Znači čovjek napiše jednu knjigu koju koristi možda po, po 150-200 knjiga, evo ova knjiga, jedan veliki autoritet, koristio je 140 knjiga, ali je napisao jednu knjižicu. Prvo je on uložio veliki trud, onda je to napisao i onda dođe vama neko i tu sve fino, ajde kažemo sažbi kaže evo to je sve u sat vremena sršovi knjigi. Tako ćemo i sutra i, pre, i imati, svaki drž ćemo obratiti po jednu knjigu od nekih savremenih autora koji su pisali o tema koji su nama atraktivne, potrebne i bitne, bar su po mom mišljenju ja sam imao onaj kontakte sa nekom braćom, pa smo eto pokušali govoriti, ako ništa načinu neke teme koje bi mogli ako Boga obrađivati u toku današnjeg i sutrašnjeg druženja. Danas, evo konkretno, prvo je druženje i neka braća danas neće doći, neki će doći sutra, tako da moramo početi s nekim versom. Danas ćemo govoriti ako Boga na temu koja je e, više, više nego aktualna. Govorit ćemo o tome kako bi trebao da se ponaša čovjek vjernik u ovim vremenima, vremenima koja su zasigurno e, specifična u odnosu na prijašnje vremena. I sama ta specifičnost od nas traži da znamo kako da se ponašamo. Jer, braćo moja draga, ima <clears throat> sumnji da, ta vrijeme u kojoj mi živimo, pogotovo kada gledamo E, jednog vjernika koji želi da bude živi praktičar vjeri, danas će čovjek, ajde kažem, udariti na mnoga izvršenja. I siguran sam da ne ko, ko od vas poznaje neke ljude koji su nekada bili tu prodefilovali, izgubili se, zbunili se u vremenu i prostoru da se to ne bi dešavalo, da se to ne bi ponavljalo, da ne bi, e, to nije, braćo moja draga, gubljenje čovjeka u smislu da je to, da smo mi neka politička partija, da smo mi neko, pa izgubili jednog člana, simpatizirati, i gubimo ljude koji gubi ahiret. Mi ne želimo da čovjek kreni putem ka džennetu, bar vanštinu, mi nemamo pravo da kajemo ovaj će u džennetu, ovaj u ali vanština, ako čovjek čitav život ide u, u kockarnicu, čitav život dala, oprosti, pije alkohol, jede kamatu i čitav život i nikad ne klanja, mi kažemo taj čovjek je na putu za džehennin. Gdje li će on završiti? To između njega i Allah, jer Boži poslani kaže ima ljudi koji radi djela stanovnika džehennema, dok između njih i džehennema ne bude ovoliko podlatica. Toliko se približio džehennemu. Kaže, pa će ga preteći knjiga, znači preteći ga njegova sudbina, ono što mu je Allah propisao, pa će se, kaže, okrenuti prema džennetu, pa će ući u džennet. I obrnuto, ima, kaže, ljudi koji će raditi dijela stanovnika dženneta dok ne dođe, kaže, do dženneta u liku. Od, onda do ovdje, podlatica, dirah. Došao, a, još samo stopa. To je jesviru ili kitab, pa će ga preteći sudbina njegova, pa će se okrenuti, pa će otići u džennet. Mi ne želimo da sad donosimo sud ko ide gdje, ali vanština je nešto. I zato kažem, braću vam draga, da želimo da gubimo ljude. Ako čovjek već jedno vrijeme krenu, donio tu tešku odluku da ostavi svoj džahilijetski život, prelomi to sve i onda samo zato što se nije znao snaći u toj novom društvu, ponovo se nekad vrati. Drugi povratak je tri puta teži nego prvi. I znate kako je čovjeku teško, neko se bavio muzikom, neko se bavio nekim tamo poslovanja koja su haram. I trebalo je donijeti odluku. Veoma teško sestra možda 20 godina nije bila pokrivena, treba donijeti odluku. Ali znajte, onaj koji jednom donese odluku, pa to poništi i ponovo sada donese odluku tri puta mu je teši. Jer čak i pred ljudima. Kažu pa dobro više, pa ti imaš 16 dresova. Sad igraš za Juventus, sad igraš za Milanoš. I kad ćeš ti jednom odabrati za koga ćeš igrati? igraš za dženet ili za dženetliju? Prvi put ono sad kaže, pa dobro, nisam znao, evo sad sam se pokajao, dobro, okej sad si saznao, pa opet popustio, pa opet ne, pa sad si opet vratio i treba da se vratiš, ali je teži tebi psihički. Sam pogled ljudima u oči, pa jednom si bio došao, pa si otišao, pa došao, pa šta je to više? Ono u smislu, ko, koga zezda, gdje si, va, pa šta si, imaš svoju ličnost. I zato kažem, braću moja draga, ovakva i družina imaju za cilj da nas održi, da nas ojači, da nas usmjeri. I ovaj vers konkretno Znači svi mi, učivši od mene prvenstveno, ja sam u knjigu, kada sam je dobio, prvo sam je čitao zbog sebe. Kad sam vidio da je kvalitetna, da je dobro, onda sam sebi rekao, kad imam negdje neku priliku, želim da tu korist iz te knjige podijelim sa drugim ljudima, zato što je korisna. Znači svi mi imamo korist i svi imamo potrebu da čitamo, da družimo se, da učimo kako se danas sačuvati. Vidjeli ste kad ljudi, one, one, one, kako se zove, emisije opstanak i, i ljudi, baci ga tamo u džunglu, baci ga u pustinju, kako ćeš se snaći? Kako ćeš opstati? Kako će... I mi, to mi smo danas bačeni. Bačeni smo u vrijeme i prostor gdje društvo ti ne, ide u prilog. Ajde da kažem ono, volio da me shvatite šta govorim, pod nami znači, lako je biti musliman u Saudijskoj Arabiji. Svet je otvoren. Tamo kad nisi musliman, tamo si šarena ovca. Kod njih, ja vjerujem, i odeš u instituciju bolnica i ono, u sred bolnici ima ovako neki hodnik, tu odmah kad je vrijeme zana, ezan se uči sam se činim, iznesu od neke tamo, oni imaju složeni prostor se u sred bolnici se kanja Ja sam neki dan bio na umri, jedan hađija se razbolio i njegova žena, došli u bolnicu i kindija. Zauči kindija, on samo zaključaše vrata, na sve prosto prosuši čilime, Allah, klanjaju, potučavaju vrata i opet se vraćaju svom poslu. Tu je lako biti muslim, tu kad nije biti muslim, to je bjela, sa šta ćeš ono će, znam ti sigurno što će i cisaka. Ali haj ga divi budi u Danskoj, haj ga budi u Bosni, haj ga budi u Americi. Kad je čitav sistem zasnovan, ti treba iz tebe izvući zadnju krv snagi da dadeš da zaradiš euro. I on je tebi isprogramirao do 60 godina, on iz tebe vadi krv, dadi ti 60 do 62, dati ti penziju, ti dvije godine si penziju, a već si pola penzije dao za lijepo i to je to. Sve je isprogramirano. On tvoju svaku minutu ti krv popije ko komarac. Džaba je zato što, zašto? Jer on ne zna ima ahiret. On ima dunjalu i on tebe smatra ti si za njega jedinca za vjeru. Ti si za njega daj koliko možeš dati. Da iscrpimo, da te iscijedimo. koliko ono to. Razumno. Ja bi takav da sam u nekom sistemu. Ako ćeš raditi kod mene, treba da se uznaviš. Ja nemam para da plaćam nekom ko će spavati. Tu treba biti musliman. Ne polupat će da znaš pa radiš protiv toga i da se izgubiš u svemu tome. Znači, zato nam je, braću moja draga, bitno, bitno da, e, da družimo se sa ovakvim tematikama, da jednostavno znamo balansirati društvo, našu potrebu, potrebu islama, potrebu imana, potrebu porodici, u svemu tome biti normalno, ne poluditi, u svemu tome biti musliman, u svemu tome i materijalno opstat. Jer ja ne volim ljude koji su, e, ajde kažemo, negdje su između neba i zemlje. Ovdje kad si u Danskoj moraš sad da si u Danskoj. Ovdje zaboravi Saudijsku Arabiju i neke druge države gdje je to sve lako. Ovdje sad moraš Brini se o sebi, ti si jetim ovdje. Nemaš babi, nemaš mani. Niko nema rahmeta prema tebi u tom kontekstu. Ti možda ako se pobriniš tamo negdje u i kažeš, ja hoću da pravim, kažu, jedna tamo soba klanja. Ali se moraš pobrinuti, moraš trčati, moraš pitati. Možeš možda provjeti koji je posao da nađeš jedan koji odgovara, što nije lako, ne dakle, može naći jedan posao. Ti nađeš kako ovaj odgovara haram, ovaj ne ovaj ne mogu na džumu i tako dalje. Ali se moraš boriti. I zato je veoma bitno da govorimo o ovakvim primama. Svakako, Znači, moja draga, vremena koja, u kojima smo mi spomenuli, prepuna su razno raznih iskušenja. Ta iskušenja e, u svemu tome i nosi u sebi koristi. Pa primjer, radi iskušenja je Allah što propisao da bi se razjasnilo ko je iskren, koji je neiskren. Imate ljudi, on dođe jednom, dva tri put na džumu, počne fino, sve on vidi sve, dok nešto ne zapne. E, zapni, sutra je džuma, a on može zaraditi sutra 200 eura. E, kućemo. Vjera je 200 eura? E, Allah hoće da vidi jesi ti Hoće da se pokaže e, hasibe naso jutra koji je uru, a mene ovo na juftenun. Jer kaže, ljudi misli da dovoljno će reći, vjerujemo, a da neće biti iskušan. Ne, ne, ne, ne. Doće ti nešto se potvrdi, Allah će ti poslati fitnu iskušenje da se vidi jesi zaista Bilal radijallahu ta'ala anhu, stavljaju mu kamen, naprosto se kažu reci samo da nisu islam što Ne kaže, tu ah, jedan ubijte, ubi, ja ostajem na tom E to, Allah će ti poslati iskušenje da se provjeri jesi ti stvarno odlučio u životu da dadneš prednost ahiretu na dunjalku. Iako to ne isključuje da u dunjalku uzmiš ono što ti treba, ali će ti doći iskušenje da se potvrdi iskrenost. Jer imamo ljudi kada, kada je pričat, oni je najbolji musliman, a prvo iskušenje dođe kod napadni. Znači, Allah će ti poslati zligudnu znaj, zato ja znam ima ljudi koji su velike ličnosti. Mi spominjem ovdje, jer možda ne volim da velike ličnosti. I kaže meni, ja uvijek, eto, profesore, da se pokrije da osim stvari, pazi, koma treba da znaš. Nemoj da misliš da su vamo ruže. Doće ti, reko, iskušenje da se potvrdi to što si ostavio slavu, što si ostavio možda neki veliki biznis, da si mogu puno zaraditi, doći ti iskušenje da se vidi jesi li ti zaista iskreno odlučio da ti to hoćeš. Doći ti, dobro. Ko prođe, prođe. Ko ne prođe, spada. I zato to je cilj iskušenja. Također, da se razotkriju, da se razotkriju licemjeri. Vi imate ljudi koji su glasni, koji, koji ajde da kažemo, najglasniji su u društvu, musliman, islam, za islam, za islam, ali kada, kada dođe 5 do 12, tada se pokaže njegova prava stvarnost. Pokaže se njegovo licemjerstvo, pokaže se njegova pokvarnost njegove duši, ali kada dođe iskušenje, kada se stavi na valu. I to je dobro nama muslimanima, ti nekad imaš čovjeka pored tebe godinu, dvije, tri, ti kažeš dobar i stvarno, kad dođe iskušenje, ti vidiš koliko je kod njega sati. Pada. Pokazuje se da je on tu bio samo, možda Allah zna nekoga poslu da pravi izvještaj i tako dalje. Također, jedan od, ovo sve govorimo da neko ne poslije pita, e pa dobro, to da ja, to je stakro, ali ovo kao, evo, zar nije dovoljno što sam musliman, zašto moram sad biti iskušan? Šta je cilj iskušenja? Isto jedan od ciljeva iskušenja, nakon što smo rekli da se potvrdi jesem ti, raščitio sasvim jeste i to, da je od Allahove milosti. Imate nekad neki rob će zaraditi velike deređe u džennetu zbog iskušenja. Da nije bilo tih deređe, da nije bilo iskušenja, on bi ostao dole možda onaj zadnji što preletio preko sila čuprije ili taj bio. Ali toliko je imao iskušenja da je on došao među najveće stepene dženneta. Pa su njemu iskušenja bila razlog povećanja deređa. Tako da insan ne zna gdje je hajr. Ajsa, trao, u šeju, ovo hajru leka. Allah kaže, vi nešto, s vašim ograničenim razumom, kada vidite, smatrate to zlo za tebe. A tu se ispostavi osnovi, kaže, a to je za vas dobro. Ja sam navodio neka primjer, pa se on neka čovjek malo da smije, Čovjek dođe ugleda neku sestru, cijelu noću sam plaće na noćnu znači, gospoda, samo Fatimu da uloženi, samo Fatimu. Ona, fina Fatima, vitka i lijepa i našminka se. Ode tam kod komši i kaže kako je Fatima. Kaže u Fatimi ti jezik duši nego u, u žirafi. Kažem sutra drugu dobu gospodaru, sam nemoj da ti oženim, sam nemoj nemoj sve drugo da ide. A ti u početku ne znaš šta je hajk za tebe. To je samo onako jedan mali primjer kako je naš razum kratak. Ne vidi, vidiš Fatima, lijepa, slatka, ah Fatima, samo da je tebe. Poslije, bila ti kuća daleko od mojih. To zato što mi, ne znam, nekad dolazi iskušenje, ja znam koliko ljudi, vjerujte, koji kaže da nije bilo iskušenja, ne bi se Umro mi babo, kad mi umro babo, shvatio sam, ode do pa sam počeo klanjati. Smrt babi osnovi je iskušenje, ali u tom iskušenju njemu bio hajr. Zar nije iskušenje nama što nam je bilo u osmi rat? Ali ja smatram da nije bilo tog rata, možda mi danas ovdje ne bi ovdje sjedili. Ovakvi. Možda bi sjedili među diskoteke i Bilo zlo, zaista zlo. Ono, ajde da kažemo, po našim nekim parametrima ne ponovilo se ali je izišlo doista hajna iz toga. Vi znate koliko su bili muslimani, e, bošnjaci, naši kudive, koliko su bili odalje ljudi, Pa je taj rat bio šamar da su se mnogi lamba okrenuli. Ljudi izbjegli iz Bosne, u Ameriku, pa ga tamo uputa našla. Možda da je ostao dole negdje u Vlasenici ili negdje drugo ne znači Dobrinje, da su naši muslimani protjerani. Govorim da je možda dole ostao čitav bi život e, bio negdje e, u nekoj diskoteki, čitav bi život pio i umro i tako. Allah dao da je protjeran, pošao u Ameriku, pa gore našao nekog eh, šeha, pa je primatio istinu. <clears throat> A on u startu kaže, pogledaj, napuštam rodno mjesto, gdje ću, šta ću, on dobio ahiret u Americi. Zato znači, kad, kad, kad dođu iskušenja, nemojte samo gledati sve crno. Nemojte gledati crno. Ima i za crno dolazi bijelo. Naša, naša razumijevanja su kratka. Sigurno ovo čovjeka koji je protjeran u Ameriku, e, parametima ljudski sad bi rekao, to je zlo. Kućeš ga s njegovog podneblja, s njegovog e, govornog područja, protjeran, ubijen mu čovjek, ubijen ovo. Ali se je to hajde, za njega. I zato kažem, braću moja draga, e, s tim ciljem dolazi iskušenje, dolazi smutnje. <clears throat> Također, iskušenje i smutnje dolazi kako bi neko uzeo poruku preko nekog drugog. Ti vidiš, neki čovjek bio jedno vrijeme tu, pa mu je došlo iskušenje, pa je posusto na njemu, pa to tebi bude obojen. Kažeš, e vidiš, ovaj posusto, e sad je to meni dodatni korak, da se ja trebam na vrijeme pripremiti, pa kad mi dođe da i ja budem spreman. A da nisi njega vidio, ti bi možda, tebe bi zadešlo, pa ti pao. Pa si ti uzeo ders iz njegovog života. I na kraju krajeva kroz iskušenja i, i, i, i smutnje koje čovjek može proći u životu, isto to je razlog opraštanja grijeha. Jer kao što znači čovjeka vjernika šta god da zavesi, kao što je ušlo je na nisu, čak i trg koji bude čovjeka, ali Žešanu od toga mu oprosti grije. Braćo moja draga, vrijeme u kojoj živimo je teško, svakako pogledajte vrijeme Božih ustanika, komparacija između nas i njihovog vremena je Znači, nemoguće. Ali u to vrijeme Allah poslanika vi se rekao sam čak u nekoj po nekoj ulevi, i imamo samo kao način e, da spomenimo, ali to ne mora znači da je to mišljenje preferirajući, ima ulemi koja kaže, nakon što čovjek prouči tešeput, da je obavezna doba ono gdje se čovjek utječi, utječi Allah u Đelšanu u četiri stvari. Jedna od tih, to min fitjeti mahlja ovaj utječe mi se gospodaru od iskušenja života i se. Allah poslanik nas podučio to i dobi, jer utječemo se od iskušenja deđala, od iskušenja smrti, od iskušenja života, od iskušenja kabura. U to vrijeme nas je podučio, čak je bilo selefa, njegovo dijete završi namaz, kaže, jesi učio tu dobu kaj nisi biti ponovno namaz, neispravan ti je namaz. Toliko su bitno smatrali tu dobu, koji nas je podučio poslanik u to vrijeme da se utječemo Allahu od iskušenja života i smrti. Da se utječemo, da tražimo pomoć od Allaha onog momenta se onaj, budemo iskušani određenim iskušenjem. Allah poslanik nije se ratu se nam nam je ukazao jednu na hadisu koji imamo u Buhari opasnost iskušenja i smutnji. Kaže Allah poslanik tu al bitenu ala al kel hasiri ruden, ruden. Kaže, ljudska srca se izlažu smutnjama, iskušenjima kao što se kaže, vi znate, možda oni malo stariji, nekad bi vatile, žene su tkale, imali su mi stanove i bili su one linije, znači oni konci kroz koji se provlači neko platno da bi se poslije dobio taj čilim ili neka ponjava ili nešto slično tome. E kaže Boži poslanik, kaže bitne i smutnje udaraju na ljudsko srce kao kaže što udaraju ta hasura, njeni ti onaj, konci ravno poredani, u smislu jedno za drugim, dolazi rapal jedno za drugim. Kaže Allah poslanik, e, ovo je sad Kaže, pa ono srce koji se prida tome, kaže, pocrni. I više, kaže, ne vidi razliku crno od bijelog. A koji, kaže, srce tu odbaci kaže, postane jasno, sjajno, bijelo i ne može mu naškoti ništa do sudnjih dana. A ovo drugo, kaže, postane crno i ne razumi, kaže, više ne može vidjeti istinu istinu. I subhanallah i razim, to zaista se desi da vidite čovjeka od crno srce, ti mu dođeš, ti, ti nemaš, tebi niko sad nije dao sto maraka i dvijestu i da ti njega spasiš iz propasti koju je krenuo. Ti se trudiš, dragi brate, zar ne vidiš da ti ja želim taj, jel ja, jel ja od tebi imam materijalnu korist ako dođeš klanjati? Nema. Jel mi neko platio? Nije. Imam nikakvu korist osim što ti želim dobro. Jes, kaže se, ali ne mogu. Ne može razumjeti da mu ti želiš dobro. Toliko moj srce pocrnilo. Ti ga zoveš, vidiš, jel vidiš da je tu propast? Vidiš da druga ne vidja. vidiš da alkohol ne vidja. vidiš da prostitucija ne vidiš, jesi zato vraću moja draga momena. Čistoću srca, kad imaš, čuvaj tu. Momena, ja se to govorio ljudima, momena kad imaš da si došao na imanski nivo, da možeš zaplakat u namazu, dovići, e, u dovi, na sečti. Čuvaj taj hal, to nije lako doći do toga. Tu se može pokvariti, da poslije maštaš o tome da zaplaćeš. Neće suza Habibi kad bi, kad bi zabio deset inekcije u oko. Neće. Ti bi volio da zaplačiš, Ne može. Zašto? Trlo srce. Nekad si znao, e, počneš dobiti, počneš klanjati, slušaš des, suze počne. Taj hal, to stanje treba čuvati, treba podržavati. Ko kad imaš auto i kraju radio mu e, sačuvaj, pazi, isto ima. To mu je njegov vrhunac. Zato pazi. Vidite što kaže ovaj hadis? Pa će doći srca, kaže, na dvije strane. Bijela i crna. Crna. Govorio mu, ne govorio, ništa ne razumije. Tu je da ga nam ukazuje na činjenicu da čovjek mora pas na svoje srce. Da srce može, nakon što je bilo bijelo po crnu, do te mjere da se od njega sve odbija, da je to kamen. Hvala kada govori o srcima, o Kur'anu, kaže ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوًا Kaže, a nakon toga, nakon, znači govor, govor, pa Allah kaže, a nakon toga su njihova srca toliko postala gruba da su, kaže, postala kao kamen ili još tvrđa od kamena. Ko što ne može iz kamera nikako, vrni, odvrni, nikad iz njega voda ne može poteći. Tako istog srca ne može nikad suza kapnuti. Allah kaže, srce, pazite, srce je e, meso, mehko, ali kaže Allah tvrđi od kamena. tvrđi od kamena, ne može doći do njega istina. Šta god mu rekneš, odbija se. To je opasnost. Opasnost. Gdje čovjek treba da pazi na svoje stanje. <clears throat> Normalno, braću moja draga, iskušenje, smutnje mogu biti općeg karaktera, mogu biti e, e, posebnog karaktera u smislu da se vezuju samo za pojedinca insana. Pa primjer radi, nas, nas malo više interesuju, svakako svako kao pojedinac ima svoje iskušenja i o tome i nećemo pričati. I svako će biti, ako Bog da izložen, Bog u smislu mora se to desiti, svako će imati neko iskušenje. Ali, želim vam nekoliko iskušenja gdje mi svi zajedno smo iskušani. Jer im samo je lakši kad shvati da nije on sam u nekom belovanju. Pa imate primjer radi prvenstveno iskušenja grijeha koji su do širka, novotarija, E, izmišljotinja i nekih stvari koji su neutemeljene. To su iskušenja, braću moja draga. Ti sada, kada živiš u društvu gdje ljudi praktikuju određene stvari sujedine, ti kad uđeš i kažeš ljudi, tu nema nikakve osnove, ti si tu crni insan, crna ovca si ti tu, zato što iskušan si tim, iskušan si njihovim grijesima. Također, to što vidimo da u ovom vremenu su neprijatelji vjeri se okupili u, u, u želji da utrnu Allahovo svjetlo, to je iskušenje generalno za sve nas. Svako od nas, bez obzira gdje živio, neko u Bosni, neko u Saudijskoj Arabiji, neko u Danskoj ili dalje, ima, osjeti taj pritisak, svjetski pritisak borbe protiv Islama. I što je veliko iskušenje. Također, živimo u jednog iskušenja koji općenito karakter jeste da živimo u vremenu, to smo danas malo spominjali u, na hudbi na arapskom, ne sjećam koliko su uspjeli prevesti na bosanski, živimo u vremenu kada su muslimani generalno zaokupirani i vide, znači taj zapadni svijet vide kao svijet napretka, što u s aspekta tehnologije jest ali s aspekta morala, s aspekta vjeri, oni su dostigli, ne da su na nuli, oni su ispod nuli profurali dole, nema, nema mjere, mjere jedinice koja može izmjeriti koliko su profurali. Ali je problem što se ta pozitivna strana, strana tehnologije, samo prikazuje tako do te mjere da ljudi u slabosti svog imana samo vide to. I onda je to smutnja, to iskušenje, da ljudi, vidiš ljudi da hrle. Ali ti kaže, pa to, to je samo jedan dio. Imaš vamo u tom paketu, će ti doći još drugi sto stvari koji su negativni, Pusti mi ti ne daj mi samo, on hoće da tu ide. I to je iskušenje generalno. Također, vidite, nerijetko se dešava povod toga što su muslimani pocijepani, onda se desi da se još i muslimani između se počnu dijeliti, cijepati do te mjere da imamo na ono koliko hoćete mjesta u svijetu da se muslimani ljudi ubijeni što je opet iskušenje tim muslimanima. Da ne govorimo da imamo ono iskušenje e, ubijanja živog, a to je da isteruju ljudi ljude izje, Pa imate ljude koji njegov čitav, njegov čitav, znači problem je da prebroji muslimane koji su u islamu. Samo on hoće da zna koliko ima, hoće da odnosno da, izbaci, da, on to može prebrojati. I čitav njegov život je ovaj musliman, onaj nije musliman, ovaj musliman, ovaj novotar, ovaj zgriješio, ovaj... To mu je čitav život. To je iskušenje, braćo moja draga, koji nažalost danas je zahvatilo velik broj umeta, da je to jedno opće iskušenje. Da se među muslimanske mase uvlači takva ideologija da su ljudi zaokupirani stvarima za koje nikad neće biti pitanje, a osnovne probleme sebe, svoje ličnosti, svog imana ne vidi, ali su jednostavno, to im je tako plasirano, to im je tako nametnuto da ne vide ništa drugo osim da to moraju rješavati. Koji je islam, koje izvan islamu. Također imate iskušenja griha, iskušenje kada vidiš da se prošiđu zinat u svakom koraku i tebi je to kao jedno iskušenje. Kada vidiš kamatu, kada vidiš, a dođi čovjek, kaže ja kupio stan na kamatni kredit. Pa imam ja potrebu za stan, mogu li ja nekako? Tebi iskušenje, tebi tvoj garba, je vidio Haso kupiš, to i ti sebi ne kupiš. A Haso kupio na kamatu, pa da, ako Haso smije u džehennima, i ti s Hasom, jer to Haso bolji od tebe. Jer to hrabri Haso od tebe. To je iskušenje iskušenje i tako dalje. Također današnje vrijeme, vrijeme koje vi znate, znači da je okarakterisano kao istorijsko vrijeme, možda nikada pitanje ženi, emancipacija ženi, razgoličenu ženi, e, blud i mnogi drugi stvari vezane za ženu, nikada nisu kulminirale ko sada. I to je normalno da je to veliko iskušenje za vjernika. I tako dalje. U svakom slučaju, reću moja draga, ta iskušenja naša generalno se mogu podijeliti u dvije kategorije. Ovo je veoma bitno da znaš. Kada ti dođe neko i kažeš, e, to je iz ove kategorije, tu je iz ovo, i onda nakon toga znaš kako se boriti protiv toga. Sva iskušenja koja mogu doći čovjeku mogu doći samo iz dva pravca. Iskušenje strasti i iskušenje šuklji i nejasnoća vezanih za vjeru. Svako iskušenje mora potpast pod jednu od ovih dvije kategorije. Ili ti dolazi iz aspekta da te želi s aspekta strasti uvući negdje što tebi nije dobro. I vidio ste sad, govorimo o ženama, govorimo o imetku, govorimo o ovome, govorimo o strasti. Putem strasti se čovjek uvlači u zabludu. I imate drugu stvar, čovjeku se ljuljaju temelji njegovog vjerovanja tako što se na njega djeluje putem tasiranja razno raznih drugih ideologija. I zato ćete danas vidjeti rasprave putem interneta i ovako i onako svi. I o ćemo ako mogu da sutra govoriti jedno veoma bitno predavanje E, odlike, odlike sljedbenika istine. O čemu čovjek u današnjem vremenu, današnje vrijeme, znači, što je, to i logika. Svaka sekta, svaka skupina si kažu mi smo samo na istini. A dođeš ljudi koja je sekta toliko provjena, Znači, samo treba da imaš pola oka i vidiš da su oni na dalatu. Oni kažu, mi smo jedini Allahov probrani narod, samo mi idemo u direktno. Svi ostali će imati dalaje. Svi tvrde i svi zovu, budi naši, budi s nama. Kako čovjek da prepozna istinu i da prepozna sljedbenik istine? O tome ćemo ako da govoriti sutra. Ali govorim, znači, ovo vezano za ovu drugu kategoriju iskušenja jeste iskušenje ideološko. Da ti, da čovjek kaže, ti vjeruješ u to, a, pa zar ne znaš da ima skupina koja kaže to i to i onda počne da ti ljulja tvoje temelje ne, ne ja se puno oko toga, ali vidjeli ste kako se sad laganini, lagano u Bosni tresu najveći temelji naše sunetske akide u pogledu ashaba, kada, kada šije djeluju u Bosni, u pogledu Kur'ana, do, do prije deset godina je bila nepoznanica da neko smije izići u javnosti početi govoriti o tome da Kur'an nije autentičan. Sad ne, sad se takve knjige dijele, smije se izići u javnost. Do prije 10 godina je bila nepoznanica da redoslijed hilafeta Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija, da je to, to je kod ehli sunneta jasno, ko što je jasno, kako se zoveš. E sad ne, mi, jes, to je to, ali mi zamjerimo njima. Ko si ti, molekulo, da ti zamjeriš Ebu Bekru? Ko si ti mušico da ti zamjeriš Ebu Bekru i Omeru? Poslanik rekao da njega za, da je dženetija, da je najboljeg imana, svi umet, kad bi se vago sa njim najbolji, ali mi njemu zamjerimo. Ko si ti da rekiš da se mi? Idi na mjesec pa mu gore zamjeri, biš za Allahove zemlje. Ali idu stvari, idu stvari, idu stvari se polako, lagano plasiraju. Da se ljudi ne bi udavili, lagano im se te stvari ulazi. To treba intelektualni krugovi da rješavaju i tako. Ima tu ko šta rješavati. To je dalalek i zabluda koja nema nikakve pruđe na našem terenu. Ali nam govorim, braću moja draga, ljuljuju se temelj ideološki i akidetski. I ti tu ako se vidi naših bošnjaka, neko zbog para, neko zato što mu je Allah, ja kažem, ja mogu shvatiti čovjeka da ode u bilo koju sektu. U bilo koju, osim da ode u šine. Taj čovjek ili ošao zbog para ili nema mozga, nikako, šupalj, nema nikako, znači ništa. Samo je tu ima čahura glava, nema mozga nikako. Ali ako imaš samo jedan gram mozga, samo gram, možeš skontati su da lava. I ti vidiš bošnjaka, otvoraju stranice, štampaju knjige, dijeli, rade, trude se, tu, tu ulažu život. Tu su padaju ljudi, padaju ljudi ću to ja kad vidim s kakvom hrabrošću ljudi pričaju o pitanjima od kojih se Allaha mi planine tresu. Čovjek dođe polupismen i priča o Ebu Bekru, o Omeru, o Aliju, o Hilafetu, o, o Kur'anu, o autentičnosti. To, to znate kolika su to pitanja? Allah mi se da se naježiš kad o tome pričaš. Hm? Normalna stvar. Ljubav temelji onda dođe neki insan, ajde da kažem, koji nije čovjek čitav život, nije jednostavno čovjek, nije obrazan tu, a je vjerojatno dok smije pričati, dok izađe na televiziju, valjda nešto ima tu neke istine. Jer u nas je pravilo, dok smije izići, dok nešto nešto priča, valjda je nešto istinito. Hajmo znaj. I onda neko nasjede neko mi, neko poljulja temelje, neko to odbije i tako dalje. I zato kažem, vrijeme je teško, braću moja draga, ljudi se gubi. Svi pozivaju u svi kažu mi jedini smo na istinu. Mi smo jedini središnji put, mi smo jedini shvatili i tako dalje. I zato je veoma bitno da čovjek, da čovjek zna kako se sačuvati. To je sad početak naše verze. Prva stvar, braću moja draga, istinsko vraćanje istinsko pridržavanje za Kur'an i sunet onako kako ste shvatili prve generacije. To je najveći lijek, to je najbolja stvar da čovjek, to pogledajte, e, to je, evo, to je jedan, jedna stvar. Kod šija nema Buhari, nema muslima. Oni imaju svoje neke zbirke bez lanca, prenoslaca, bez ičega, prenosi od magarca hadise, reku magarac to je vjerodostojan hadis. Kod nas Buharija, znači, je postavio uvjete, kada pročitaš njegove uvjete da prihvatio hadis, za nesvijestiti se. Kaže, Buharija, više nije Buharija ništa. Ljulja ti temelje. Kur'an, nije Kur'an, kaže, vi samo jedan mali dio Kur'ana. Zato Kur'an i sunnet onako kako je u sebe. Istinski povrat u Kur'anu, istinski povrat sunnetu, istinsko društvo sa koja će nam to protumačiti. Kažu uzvišenje Allah Božim poslaniku, festemsik biledi u U arabskom jeziku imate glagole, obični imate proširene glagole koji pojačavaju značenje. Allah je mogu u ovom majetu reći Božim poslaniku, emsik biledi u drži ono što ti je dato. Ne kaže, festemsik, čvrsto drži to što ti je dato od objavi. Kur'an, dobro ga se drži. Festemsik proširenim glagolom koji ima prošireno značenje dodatno. Znači, poslaniće ti kao poslanik dobivaš ovdje od Allaha, čvrsto se drži Kur'ana. Čvrsto se drži. Šta kaže Boži poslanik u vjerodostojnom Adisu? Kaže, ako od vas bude živio, on dugo živio, fe se je rahti kefira. Vidit će, kaže, velika razilaženja, ko danas. Svi su muslimani, ali to jedni vaki džami, jedni naki, jedni vako, jedno jedni vako vjeruju, nema šta nema. Šta je rekao da je rješenje? Kaže, alejkum bi sunneti, o sunneti i rašidin, ali tada se vi dobro, kaže, čuvajte, držite se dobro mog sunneta i sunneta mojih halifa, toga se, kaže, čvrsto držite, opet čvrsto, kaže, kutnjacima svojim. Znaš kad imaš uže pa ga stisneš zubima. E, kaže, tako se stisnite zubima za sunnet. I onda kaže mu poznato pravilo, a čuvajte se novotarija, zaista je svaka novotarija dalalet. I onda dođe neko i pokušaje taj hadis da shvati na neki tradicionalni način. Poslanik kaže svaka je novotarija dalalet, kaže nije svaka. Poslanik kaže svaka. Pa jesno rekao svaka, ali nije svaka. Pa jel tu nije znao Boži poslanik arapski? Pa je znao arapski, ali nije svaka opet. Možeš reći, ajde, vrijeme, prostor, a, ali da kažeš nije svaka to je bela. Jel, nisi to je druga tema, ali govorim, znači, prvo rješenje, braću moja draga, jeste da se čovjek drži Kur'ana i sunneta. Da se maksimalno trudi u svom svakodnevnom životu, da se što više druži sa Kur'anom, što su danas govorili na hudbi, što više sa Kur'anom, kroz čitanje Kur'ana, kroz razmišljanje o kur'anskim porukama, poukama, i to primjenjivati u praksi. Kur'an i sunet. Imaju stvari u Kur'anu i hadisa koji su jasne, mogu sad da kažemo e, shvatiti e, bez nekog velikog naprezanja. Imaju određene stvari koje čovjek može shvatiti osim sa shvatanjem da mu to pojasni ulema koja je sjedila čitav život, pisala oko toga i razmatrala kako se određeni hadisi i kuranski mogu Ali ima mnogo toga. Kamata zabranjena, blud zabranjen, laž zabranjen. Mi kada bi se držali u islamu samo oni stvari koje su, ono, hajde kažemo, jedan kroz jedan svima jasni. Mi, ja ću moja draga, bili uspješni tako. A oni stvari, da li dodirivanje spolnog organa, kvari abdesti, ne imate, kadis, jednom ali kaže, Boži poslani, spolni organ nije ništa osim dio tebe, ako ga dodiriš ne kvari U drugom kaže, ko divne spolni organ, pokvari mu abdest. E sad tu ispade kontradiktornost. Nije kontradiktornost, ulema je nama pojasnila kako se to svata. Ali je to jedno sporedno pitanje ono što je jasno, kaže Boži poslanik, čuvajte se sedam grija koji će uništiti njove počinjivce. Čuvajte se širka, čuvajte se sihra, čuvajte se obista, čuvajte se kamate, čuvajte se... Ha, hajmo to što je jasno, hajmo po tome živjeti, hajmo se toga čvrsto držati. Ono što treba tumačenje, to ćemo pitati učenjaka. Druga stvar, braću moja draga, odmah se navezuju na ovu stranu, jeste edukacija u vjeri najbolje čime se danas čovjek može zaštiti u ovim tiškim vremenima jeste edukovan. Edukacija, čitanje, naobrazba, druženje sa učenim ljudima. Povjerljivim ljudima, ljudima koji su učili kod ulemi. Mi nažalost sada imamo vrijeme kao, kao da je trend. I to jest odlika znanja. Jel se nikad vidio čovjek kad ide kroz čašu i kaže za sebe ja sam džahil. To se niko ne ponosi. Čak svak se ljudi Svi hoće da se njemu rekne on je ali i on je učen. Svi se natječu da imaju taj opis. Fino, natječi se, budi, ali kreni putem. Ali samo sjediš kod kuće i čitav život na šeji gogli, ukucaješ i briseš i hoćeš da preko će budeš šeji. Ne može tako. Ne može. Nije to metod, nije to način ja znam da se može internet koristiti u dobre stvari, ja ga koristim svakako, ali da je ta internet bio ekstra, ekstra dobar, dao bi njega Allah već mu, ali i vam da i on njega koristi. Znači, nemoj misliti da se sve to može postići preko toga. Ima nešto što se mora postići na koljenima. Možda se ja koristim Google i to ekstra dobro. Možda li se nisam u životu koristio ni, u u čega više od Google. Ali kad znaš kad to prebaci meni u strancu, kažeš, o, x, u strancu ja ne ulazim, Gogo ti si tu pod pa upalončan. E, tu ti treba malo da imaš e, rešeto, ali tebi ti ukucaš može li privremeni brak ti izbacim na 15 odgovora, jedan na mimberu, jedan od jedan i jedan tamo na neki e, mi Sini ne znam nije na kojoj planini, ti ideš tamo što ovo, te ovo da pet dana živiš ja ekstra. Nema potpisa, još boljeći, ne znam ni koji je potpisao, ovo je briga, to ti pomoćni natpis, Željo, Čelik, Sarajevo, još svinu navijaš, uživaš privremeni brak i to je to. A, to ti znači goglom sam malo ti olakšan. I onda ti vidiš stranca, haha, ćeš više stranca, neće te moj gogle više nikad naći, blokiran. I završena stvar. Ali moraš zato imati kompetenciju. U svakom slučaju, znači, braću moja draga, učenje znanja od ljudi, učenje koji su učili znanje od ulemi. Mi imamo jednu isto kategoriju ljudi opasno u današnjem vremenu koji e, imaju sigurno nešto od znanja, ali svoje ovo znanje je došlo putem knjiga. I onda znači tu nastaje veliki belaj da oni daju prednost svom razumijevanju i prednost e, osjećaju na onome šta ulema rekla, što je opet opasno. Kaže arapski pjesnik min kane vale kitabe, galebe u salabe. Onaj mi šeh bude samo knjiga, on će imati više grešaka nego ispravni postupak. Knjiga se čita, a u svemu tome mora biti period i vrijeme kada učiš čija koji će ti stvari usmjeravati, kazirati i tumačiti. I zato kažem, jedno od veoma korisnih bitnih stvari u današnje vrijeme, kako čovjek može se sačuvati od iskušenja, jeste edukacija. Kad vidiš, a, to je ono što će tu to je ono što sam vidio, to je ono što ima u Hladisu, to je ono što ima u Kur'anu. Znači da se dođe ti čovjek i kaže, počne ti ljude, temelje, kaže pa slušaj onaj Kur'an vama fali, samo vam fali dvije trećine, imate vi trećinu, samo vam dvije fali trećine. Ti kažeš ja imam jasan ajet, inna nahnu ne zemlje zikralo, inna inna lehu lahafizun, mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. To je temelj, ne da se ljulja taj temelj, drži se toga. Ima tu ljuljanja. Završena stvar. I tako dalje. Znači, braću moja draga, Allah poslani kada se radu se nam je kaže inna tašra tis sa'ati en ilmu wa al-jahl. Kaže, od predznaka sudnjih dana jeste kada će pred sudnji dan se raširiti neznanje raši, i podignut će biti ilm i znanje. Allah najbolje zna da li je tačno ovo vrijeme, to vrijeme, ali ovo vrijeme u kojem je se znanje i kako dobro proširilo. Isto tako, od stvari koji su uh, veoma bitne, imam dosta toga, ali evo vrijeme nam ističe, ja ne volio da morat mi produžavati nešto znači ovaj des za ovo i od sutra već imamo neke druge stvari. <clears throat> Braćo moja draga, istinski povratak Allah, istinsko pokajanje Allahu je jedan dobar metod ustrajnosti i čuvanja od smutnji. Vjerujte, onaj čovjek Ko očisti svoj nijet i krene pravim putem, a Allah vidi u njegovom srcu zaista iskrenost da on to želi. Neće ga Allah poniziti. Zapamtite to što sam rekao. Allah iskrenog groba neće poniziti. Da će ga vratiti na kuda Ako vidi zaista iskrenost. Ali, mi dosta puta ne znamo šta su prepreke te iskrenosti. Pa ti duđe čovjek, pazite, Možemo o tome pričati neka drugi put malo širi. Ali dođe ti čovjek i kaže, a vidi, Boži poslanik to što ti radiš za branju, haram. Kaže on, ali mezeb na kojim sam ja kaže da je to dozvoljeno. A vidi ti dovodiš tu, ja ne ništa protiv pa da neko mi pomisli, znači neko ko mi prvi put sluša, znači mezebi. Mezebi imaju svoje mjesto svakako, ali svaki ima mezeba i rekao kada nađete nešto, u mom mezebu i s mojim govorom što kuli s poslanikovim govorom, dajte prednost poslanikovom govoru. E, samo mezebe uzeli, a, Ebu je bio najpametniji. On je bio pametan, ali nije bio ni pogrešiv. I Njegova dva najveća učenika, Mohamed Šeibani i Ebu Jusuf, pola mezeba se nisu složili sa imamom e, Ebu Hanifom. Ako neko hoće da o tome razgovara, samo razgovara. Ja sam spreman. Da, dakle, da mu ja pokažem i dokažem koliko, koliko se pita. I niko nije rekao Evo e, Ebu Jusufu i Mohamedu, vi niste Hanefije. Ali znači, moraš biti iskren, da pokažeš Allahu kada ti dođe propis, a ti ne pokaži, pa čekaj, to je mesec, ne, se, ja, ovo meni poslanik, ja to ostavljam. Normalno sad ne treba da sad bude ufuran, svi ćemo sad tumačiti, svakako da ti e, učenjaci, imaju svoje mjesto, da njihovo razumijevanje je puno jače od naših razumijevanja. Ali sam tu nisam pogrešili. Druga stvar, zašto da četiri meseba, znači imamo jedan mesec, svaki ovako, svaki drugi ovako. Zašto ja moram sve shvatiti kao jedan mjesec Zašto ne mogu uzeti iz ovog meseca ovo nešto drugo? Pa dobro, četiri mjeseca Nakon toga došao Ibn Tejmije, pa shvatio nešto drugo. Pa došao Ibn Hazm. Četiri mjeseca kažu, ne smiješ dirati Kur'an bez abdesta. Došao Ibn Hazm, kaže, smiješ. Kao Ibn Hazm kaže, bujno mu nek neko dođe da samo raspravlja, ako smije, to gledu, to pitanje. Zašto znači možda ne uzeti nekad Ibn, Ibn Hazmov mišljenje? To je druga tematika, braću Ali ja sam ovdje želim tačku samo jednu iskrenost. Ovo je samo jedan možda nekad način iskrenosti. Ima drugi put i iskrenosti. Da se potvrdi jesi li zaista iskren. Ali pa zapamtite, iskrenost je jedna od najbitnijih stvari u životu čovjeka. To ga najviše čuva od smutnih iskušenja. Da Allah vidi njegovu iskrenu želju da postigne Allahovo zadovoljstvo. Da to ne bude ono, jeste, ja sam sve to negdje, ali malo mi nešto zapne, meni je lako tu ostati. Ne, da Allah vidi tvoj iskrenost da si ti spreman za Allaha i njegovu vjeru, njegovo zadovoljstvo i ahire, sve žrtvovati. To je veoma bitno danas. Vjerujte, ja sam pričao, nekad se neka vraća ali čak možda ova vraća koja su i sami, možda i znaju, ali eto pokušaš tu u celofan, da se ne zna e, od koga i šta. Jedan brat se zaposlio, vjerovatno sam živio u Sanskom mostu, u osiguravajućem zemljištu. Šta će, znam kakav je to on neće ja ništa govorim, on zna mene, ako pita će mi. I jedno su mi nešto zapričali tamo vamo i došla je ta tema je Pa ja kaj Jerko, od ti ja mi u tom osiguravanju drugu to radiš? Znaš da mi znamo ovo osiguranje svako komercijalno zabranjeno i svaki rad tu je zabranjen. Pa znam veli šehe, pa dobro ono, zar ako nije, ja ne znam, se namećem, ali ono logika, ja sam tu jedini tada bio daj, daje, nekoliko, zar nije bilo logično da pitaš propis. A pitao sam ja, kaže, jednog drugog čovjeka, on je rekao da može, pa što nisi mene pitao, pa znam da šeš da ne može. Dolazi ti, sutra će te konče, pitaš što radiš, kažeš ja sam pitao toga i ono, kod njega će to proći. Ako zasuneš svoj život, da zamazivaš ljudima oči, nema od tebe ništa. A bi pokušaj u svom životu biti da gradiš, gradiš vezu sa Allahom, da njemu pokažeš svoju iskrenost. To ti najbitnije u životu. Svakako mi zagovaramo, ja sam to ponovio toliko puta, nama je bitno šta će reći nama, nama društvo, šta će reći komšija, šta će reći prijatelj, šta će reći mama, šta će reći babo, šta će reći ok, ali imamo prioritete, najprije šta će reći Allah. I e, to je ono, braćo moja draga, tada ljudi padaju u iskušenje i padaju u smutnje. Zato što on nije sebi rekao u životu, ja hoću da bude Allah, da bude on zadovoljno. Ti a što se tiče ljudi, vi znate bi Mali mali kad nije ošao na Teguk. To je velika priča, ja sam na tome otvoj, držao i i koristi, ali kraj ovu. Kaže, vratio se Boži poslanik sa Tebuka, vratio se sa Tebuka, došlo 70-80 licemira, kaže, Allah će mi bili bolesni gore, dole. Kaže, Boži poslanik, da vam Allah oprosti. Došao kao Malik, kaže, Allah Ja sam dobar Bog. Da sam sjeo pred bilo koga od dunjaličkih ljudi mimo tebe, ja bih mogu uvjeriti da sam ja imao opravdan razlog. Ali kaže, Allah zna da nikad nisam bio spremni nego sad. Nikad. Kaže, naj sad, prije kad god si da sam samo jednu delu. Sad kad se krenuo te ja imao dvije. Pogledaj iskrenosti. Kaže Allah poslanik, a što se tiče ovoga, ovo prije, ništa on, on njima ne govori, ali da će na njih odga, što se tiče ovoga, kaže ova iskren. Šta je s drugima? Spakovala, Allah je njegov rahmet je bio, njegovo srce je bilo veliko srce. Oni dođu u mu, naoči mu mu, kaže, da Allah oprosti. A što se tiče ovaj I ta ga iskreno spasila, ta ga iskreno spasila da nije ošao u redove munafika. Spasila ga i zbog toga džennet radio, i zbog toga objavljeni ajeti koji mi i danas dan do sudnjeg dana učimo. Ne da je objavljeno da je Boži posljednji rekao Allah ti primio te ubu. Ne. Kur'anski ajet je objavljen i ostane u Kur'anu da i mi danas učinimo. Zbog njegu iskrenost. I on sam kaže spasi nam iskrenost. Ovi kaže hvala On kad je to uradio, došla mi kaže došla mi sva moja familija, došla mi pleme. Kaže, pa zar nisi mogu spetljati ko što su ovi ostali spetljali? Toliko su me, kaže, nagovarali, ja kad krenuo nazad. Kaže, mi ja nešto spetljati. Šta ti znači dobro društvo? Kad sam došao tamo, kaže, je li još niko rekao ono što sam ja rekao? Jesu, kaže, rekli još dvojica ljudi. Ko? Taj, taj, taj, taj. Kaže, tu su dobri muslimani, tu su meni uzori, ja ću sa njima, pa kako god da budi. Pa kaže, taj hvala Allah, kad se nisam vratio. Spasla mi iskrenost. 50 dana bio najmanji bojkot, to je bio pritisak težak, ali Allah da potvrdi se iskrenost. Zato gradi svoj život na iskrenost. Lako je ljudima spetljati. Pogledaj, ovih 70 došlo pred poslanikom, nisam mogu bio bolestan, Allah oprosti, završen. Spetljaju se ljudima. Allah alam gujub, zna taj. vidati su sudur, on zna šta je u prsima. Nema šta dalje, ima, Nema šta dalje. I ti ako počneš samo gaziti tu to more, petljanja, da ti ono kao glumiš pred ti si musliman, držiš se nekog stava, ne, meni, vallahi, otvoreno govorim poštujem šeha pošto poštujem, znači, kao mučtevina, kao alima. Dođe čovjek, njemu je čiv da sluša muziku, ma čiv mu slušat muziku. Kaže, ja slušam muziku, to je dan Kavdani dozvolio. De alat, ja te pitam, gdje je tu Kavdani u ufetu? Jesi ikad pročito u životu? Nije on nju vidio, nije pročito, ne zna uvjete, ne zna ništa. On je samo čuo neko je ko papagaj rekao, Kardavi to dozvolio, ja sad nije to u koliziji, za nije naš mjesec, mezeb najžešći mezeb koji zabranjuje muziku? A pa pa ne, ono, pa, pa gdje je tradicija, moramo Ferić malo gore, dole, tamo vamo. <laughs> Detektivno baš, budi iskren, reciš, ljudi, ja volim kad mi prisne, kad pjeva, kad lupim u mostu, ima sebe, pa tu ćemo sutra spominjati. Kaže, draži mi je da noć ne provedem u noćnom namazu, pa da sutra se kajem toga što nisam klanio noćni namaz, nego kaže da klanjam noćni namaz noć, pa da sutra ustanem ko paun i hodam, ja sam glavna faca, klanio sam noćni namaz. Kaže, mi je draži da ustanem, nisam klanjao, klanio, ali da sam sebe korim. Budi taj iskren, reci ljudi, ja volim da mi zapjeva, da mi Allah oprosti. Nemoj filozofirat i lagat sebe i ljude, ja kao slušam dalje. Ako ga slušaš, gdje si to pročito? Hajde da te ja pitam, gdje si pročito? Kad su ga pitali? Gdje to ima objavljeno? Ima li kakvih uvjeta? Ni Šta je tu se potrefilo? Potrefilo se da je ših Kardavi dao nešto što paši tvom se davo, Habibi. Ti ne tražiš istinu, ti tražiš nekog šeha koji je potrefio ono što tebi paši. Nije to iskrenost. I ti ljudi veoma lako padaju vremenu iskušenja. Zašto? Zato što on lovi ribe, on ne živi islam, on lovi ribe, on lovi šeha koji će mu potvrditi ono što on zauzme. On zauzme i stavi onda traži nekoga na Boga komu je to potvrdio čuvajte se takvi stvari, između vas i Allah. Između vas je Allah. Nemoj vidi da imaš 860 dresova u životu. Kad ti paši hanefijski, sad sam hanefija. Kad mi ne paši, sad mi paši kardavi. Kad mi ne paši kardavi, sad mi paši i blutejnije. Kad... Postavi se između tebe Allah, da pratiš dokaz, da pratiš rezin, da pratiš... Da Allah vidi iskrenost u tom srcu da ti hoćeš hak. Nemoj da ljudima petljaš, da hoćeš hak, a hoćeš da zavojiš sve strasti i protive. To je opasno. <clears throat> Veoma opasno bolest. Također, da ću moja draga vrijeme iskušenja i smutni iziskuju ljudi da se što više posvijete ibadetu. Kao što došlo u vjerodostom pismo da Bog Sanka Isra se nam kaže ibadet u vremenu smutni, ubistava, kada nastupi u vrijeme u kojem nikad u istoriji čovječanstva nije bilo ubistava kao sad. Kad uzmete vijest, znači toliko su ljudi oglušili na ubistvo. U Pakistanu poginulo od bombe 50, u Iranu 40, u Turskoj 80, u Iraku. Nekad Birbakter kaže se poginuo čovjek, to je bilo sad 30, 40, 50. Našli zajedničku grobnicu 100, 120. Ljudi su od više. Kaže Allah poslanika, ali se dakle sam, ibadet, dodatni intenzitet ibadeta u vremenu smutnje, ubijanja, je kaže kao učiniti tiđu prema meni. Znači, vrijeme kad nastupi vrijeme smutnje, vrijeme iskušenja, vrijeme pritisaka, najbolji što možeš jeste da se posvetiš ibadetu. Prvo farzima, nakon toga na filan. Sjedi, a vidi čitanje, zikri, uči, posti, na filu, obilazi rodinu, širi davu, e, budi u ibadetu. Budi zauzeti badetom od, od stvarima koji, koji nemaš vremena za njih. Meni neki dan poslu jedan brat da nagradi, da njega nagradi, znači nakon izbost jedan daje, posla mi sliku od jednog eh, šeh internet šeha, koji ne zna svoje ime, kamo da ga neko drugi zna, i tako komentarši neki svoje tamo stavaju Pezić je najveći munafik, najveći licenir, najveći čapir na planetu i tako dalje. I sad on meni to poslao, Rekao, dragi brate, ja nemam vremena za, za te propalitete u životu. Njegov čitav životni uspije je što uspio kupiti sebi laptop i da, čita, da se može konektovati. On kad nema konekcije, on droga je to njemu. On, on živi u virtualnom svijetu. On ne zna ti sebi kupiti ljeba, On sam zna uštekati kad nestane interneta, on pritišći da mu ponovo signal dođe. On bez signala umire čovječ. Ja da rekao imam vremena za takve probabilitete da ja sad njemu pišem, odgovaram. On ne zna bosanski, ne zna arapski, ne zna kako će se im Da čovječ. Zašto ćemo se vratiti? On ne zna boje, on ne zna zelenu od plavi razlikova čovječ. I sa njim protektirom, pa neke ono malo se vapa što ima da mi dođe na sudnjem danu od njega i alhamdulillah, da bi ti imam vremena pa ljudi umet, gori ja se sad obraćat nekom tamo internet žičaru, drogerašu, gdje mu internet zloga čovječ. On ne može, on ne može bez interneta. On je ših, ima kapu, ima kutru, stavi, usliko se, Samo što još ti borbu ruke i plaće i dojde ne uslikajte u ibaru. imam vremena za takve nemoj se obraćati pažnjom, posvijeti se i vade Toliko je knjiga, toliko je hajra, toliko je toga što mene čeka da ja tome čovjeku posvećujem pažnju. Nemam vremena. Čovjek tako isto u vremena smrti. Nemam vremena za besposnice. I badetom se, i badetom se sputaj. Sputaj svoj jezik zikrom Nemoj drugim ljudima davati se vape. Jel te Allah ti misliš da će doći, da će doći na sudnji da će tebe uzvišenje Allah pitati jesi ti protekfirio, to daju, jesi toga, neće te pitat, Boga. Ali poklončiš mu svojim jezikom sva svoja dobra djela, Boga. Potroši, potroši, zato ga je Boži poslanik tako čovjeka nazvao muflis, bankrot, bankrotirao se čovječe. Što sam sebe bacaš uprava svojim jezikom, Boga? Zato zaokupiraj se i bavi da na vremena. Gledaj da tvoj u stopu i bavi si. Šta god hoćeš raditi, bio ibadet? nije. Nijem kad. Mubah, nema veze, mubah stvar, hoću otići na futbal, idije na futbal, nije smetni, zašto? Mubah može biti i ono onog momenta kad imaš neku namjenu. Hoću da budem zdravstveno dobar, hoću da imam kondiciju, hoću da, da mi to bude rekreacija, da mogu nastaviti u hajdu i tako dalje. Ekstra. Znači, braću, mada nikad smo razmišljali o ljepoti Islama. Nema, to ne moguće da postoji nešto na planeti bolje od Islama. Samo od koga zna i koga ga razumije. Ha, evo, odeš u turizam, ti taj turizam možeš od njega napraviti i badit. Pesiru fil auti fanzuru. Idi, što on kaže, putujte po zemlji. Ali nemoj putovati da gledaš, a vidi, dankinje jesu debele ili su mršane. Nego, vidi, putuj kad vidiš tamo tvrđave, kažeš, a, vidim ovdje nekad bio neki narod, Allah je uništio. O, što li je uništio? Vjerojatno nisu bili dobri. Putuj po zemlji, ali niko ti ne brani. Idi u Tursku, Tamo pogledaš zidine, pa imperije, pa... pa koje su to ruke tada izgradnje? Koja je to Što su tada oni bili vodeća sila? A počni malo razmišljati o tim pitanjima. Putuj po zemlji. Hoćeš da igraš futbala, igraj futbala, na nije ti da to bude hajr. Hoćeš da igraš jedni, da, da se ojačaš na ibade. To ćeš da zaspiš, zaspi, da bi se ojačao ibade. To je sve ibade. Nakon toga... ali ono što smo trebali imati pitanje, imat ćemo deset. onda bi. bilo. Skraćujem par stvari i ti će više napravio se deset kraja. Ne volim nijati se ne pridržavimo onaj pravila let. Prvi prvi deset pa dok nama se ušto se. Isto vraću moja draga, držite se ono što rekli u početku, znači to je sve vraću moja draga ono ja to predoćim vama na naš neki bosanski način, a to su sve srž ove knjige, znači to je ulema rekla. Čuvajte se džemata, ne u smislu čuvajte se džemata, se čuvaš kod džemata. Budite zajedno džematu. Vuk jedi ovcu koja se odalje od stada. Budite zajedno, volite se, savjetujte se, potpomažite, imajte zajednički projekti. To je način da opstanete. Vjerujte, svaki insan koji ono počne filozofirati ne i ovi, ne i ovi, ne veljaju, ko valja? Ja jedini valjam, sad ću ja sam živiti u kući. Ako nešto ima na lijep, konstruktivan način, bratski način, ukaži. velja, ne zna, brata mu ne preuzmi pa ti, Habibi, da nam ti pokaži kako ide. Konstruktivno predloži, preuzmi neku odgovornost, budi dio džemata. Vjerujte, znači, da je bitno džemata, naročito u ovim podnjevima, gdje je insan zauzet, ajde da kažemo, e, mnogi dunjačkim mogu, Druga stvar, muslimani su raštrkani. Treća stvar, mnoga ta neka prava su u jednu ruku malo poljuljena Četvrta stvar, kroz džema, kroz se mnogo toga može rašiti ne što kao pojedinac. Ti sam kao pojedinac možeš otvoriti neku uh, islamsku školu, ali kad nas ima deset, pa imamo jednog profesora, pa imamo jedan će biti direktor, pa jedan će biti čistač, deset može, jedan ne može. Možda jedan, možda jedan nekad može, jedan nekad, ali ne može svaki pojedinac. Pa hoćemo eh, ovo, možda kao pojedinac ne možeš, ali kao zajedno može. I tako dalje. Znači, bitno džemata, braćo moja draga, zašto je Boži poslanik? Misli da je to onako slučajno bilo kad je došao Boži poslanik odmah dok je došao u grad Jest je zbog namaza, ali isto tako da se imaju ljudi gdje opet, da se imaju gdje družiti, da imaju gdje sjesti, da imaju gdje planirati, da imaju gdje razgovarati i tako dalje. I zato kažem, čuvajte se sindroma, čuvajte se bolesti pametnjakovića koji ono u smislu niko ne velja samo ja i ja ću biti samo kod kuće. Nije, braću moja draga, rješenje u povlačenju, u izoliranju, u bojkotu. Boži poslani kaže, onaj insan koji ulazi u mase i druži se s njima i trpi njima, Znači, Boži poslanik zna da tko bude s masom da će trpiti. Kaže, bolje je od onoga koji se izolira. Normalno budeš u džematu, dođe brat koji on hadivi, on samo najviše voli lijeđa, najbolje žuljive na leđima od ležana. Na lijeđima leži i noge nikad Da mu krvozor lakše ide, slijeće ozor, konac ka konci, 120 metara, da mu se lakše vraća mozak. I on samo dođe na se kaže, e ovo ne veda, ovo ne veda, što niste ovako, što niste nakon. Biće takvi uvijek. Ali strpi se. Strpi se, a vidi zbog prednosti dženata i prednosti kolegijalnih ciljeva. Biće vrijeđanja, bit će potvara, bit će potvara i on to radi samo da se dokaži. On je ukro toliko, on je promijenio toliko, on je ovakav. Radi na Allaha, konsultuj se, savjetuj se, od konstruktivnih ljudi prihvataj kritike, nema ne pogreši znači možeš pogriješiti. I spreman prihvat istinu, čovjek kaže, a pa vi pogriješio Jer trojica kažu sam pogriješio i sve povjerljivi ljudi dobri, jesam li pogriješio Zašto ne? Ali čuvajte se, imajte zajednički džemat, Družite se, okupljajte se, potpomažite se. Allahova ruka je nad džematom. Allah će pomoći džemat. Zajednički projekte. Ako se mi ovako ne okupimo, ako se naša djeca ovdje ne upoznamo, ako se mi ne upoznamo, s kime će se moje dijete družiti ovdje? Pružite priliku da nam se djeca upoznavaju i da se oni ima priliku upoznat sa, sa djecom čiji roditelji su isti i ta djeca ako Bog da sutra, da oni budu roditelji, da oni budu prijatelji, da se oni potpomažu. Da se upoznaju naša djeca, da se mi upoznajemo, da se naše anime upoznaju I tako dalje. Veoma je bitno, vraću moja draga, paziti na džema. Također, rekli smo, je i o tome sad ima jedna posebna tačka, ali evo preskočit ćemo i kratko ćemo i okupljanje okućenih ljudi. Sve ovo smo rekli, zajednica sve je to ok i pravo, ali mora tu biti neko, ako ne može biti stalno, ako ništa, kao neki kontakt u slučaju određenih stvari koje treba usmjeriti. Ne treba, vjerujte, ja nisam od ljudi, to je neispravno u svakom pogledu, da daja mora e, se pita kako se organizira predavanje. Jedno sam je bio u Sanskom mostu i znatu brat Sanja neki mnogi drugi, ja sam bio u jednom centru, ja sam direktora centra poštovao u svemu što se vezalo za njega, kaže ti meni naredi, ja sam tu. Ja sam tu kao neki čovjek koji ti stvari gleda ševjetski, ja sam trebam reći, to dozvoljeno nije. Ali ti se radiš te stvari, ja tebe tu, ti si meni nadređen. Ti meni naređuješ, ja se pokoravam. Ja mislim da drugačije ne može. Ne može daja, da, da ko naša braća na pijacu i zove daja, e, šta kažeš, daja ovaj Mercedes, 88 više, dobar da ga kupim. ja <laughs> te uputio, kad budeš kupio, ja sam tako kupio tri četiri auta, sebi ga ne znam da ga tebi ja sam sam para dao što, što tako kupim auto i otvorim jedinom haulu. I ne dođem s pijaci dok će sa njim. Pokvari u putu. Nemoj daj mu za auto, nije on za toga što Isto tako, organizacijne stvari. Nemoj daj mu pita će ovdje biti zastor crveni ili plavi. Ali ako je stvar koja kada dođe pitanje da li to treba šerijetski ili ne, e, tada se kontaktira čovjek koji će to kazati može li ili ne može. I zato kaže okupljanje i, i, stvaranje znači, tog nekog e, ambijenta u kojem će se znati ko šta radi i čije su šta ingredijencije. Ne treba konsultovati učene ljude oko stvari u kojem oni nisu stručni. Boži poslanik, bio poslanik, pa jednom vidio ljude kako tamo oprašuju palme. A Boži poslanik iz neke u Meki nima palme. Odošao u Medinu i vidio ljudi oprašuju palme. Kaže, šta to radi? Pa kažu, će oprašuju palme. Ma kaže, nek se oprašuju, ono, po svom nekom kaže, ne treba je oprašivati, to neće nakon, nakon, te vodi ništa nije bilo odgovorno. Kaže on poslanik, pa nam rekao da to ne radim. Pa kaže, ja sam to rekao, nisam rekao kao vi da vam govorim u pitanju vjerije, treba ili ne treba. Ja sam mislio da to ne treba, ali nemojte me kaže u tim pitanjima pitati, konsultovati u pitanju, to vi bolje znate od mene. I tako je veoma bitno da se podijeli stvari. Nije dajno bolan da, on organizira te stvari neki tehničke. Da je tu da dođe ders i da ga konsultujemo može li ovo, ne može. I tu mi nas je naučio poslanik Ali se da to se. I tako i mi danas. I ako polupamo tu lončiće, mene ako ja sam rekao, mene ko piti pitao, hoće li kupiti auto, bit će, hoće se navozati. Bolje mu je kupiti bicikl. <laughs> Neće se navozati auto, zato što ja sebi ne znam kupiti. Ja kupo sam auto kupio tako, ne povedem auto mančara, meni se vidi, ovaj mi ga našminka, opere ga dobro, meni sam vidio su dobre feluge, jesu, ja ga kupio i ne li hoće će doći. Znači, nije to moja struka, ne znam. Ali znači, nešto možda drugo znam. Tako da je veoma bitno, braćo moja draga, normalno sad ja ovdje imam puno toga govoriti, e, kako prepoznati alima, kako ne prepoznati ko je daje, ko nije daje, volio bi imamo vremena, ali evo ukratko, znači veoma bitna stvar ti naše daje budu daje koji su ilmi znanje uzimali od uleme, da to budu daje čije riječi nisu u koliziji sa njihovim dijelima. Imate ljudi priča, jau, bau, hau, treba ovdje, treba ovdje, A gdje si mrki ti? Ja ovdje, ja sam ovdje koordinator. Dakle, Imamo tebe. Znači da to bude čovjek koji priča i radi. I radi i priča. A da ne bude samo treba, treba, rešeta, gađa, e, pokriva svojim fetvama države, kontinente, rješaje probleme umeta, a ja bi mi ti nešto riješi, nisam ja za to. Nemoj se znači petljati nešto tu gdje nije mjesto. Također, <clears throat> onaj odlika pravi učenjaka jeste, braću moja draga, e, da, da izbjegavaju smutnje. Nisu oni inicijatori smutnje. Imate ljudi, on će god dođu na to i belaju. Pravi Ali, pravi Darija, pravi učen čovjek, taj čovjek je uvijek za Allahu pomoć. Može se desiti iznimka, ali on je taj koji rješava. On je taj koji zbližava. On je taj koji, koji rješaje probleme. Nije taj koji uvijek zavađa gdje god da dođe. Pazite, Allah poslanik je se da to se Njegova žena Sofija došla mu u, u, u došla mu i tika. Pa on izišao da isprati do njene kući i noć. On ide svojom ženom, žena pokrivena, ne vidi se od nje ništa. Dvojica sami izišu iz i prošli pored poslanika Kaže njima, stop, stop, stop, stanite. Znate, kaže, ko je ovo? Kaže, Allaho, poslaniće, pa nimaš ti putri na to, govoriš, to je mio. Kaže, ovo je moja žena Safija, sam znati. Kaže, šitan zaista kola ljudskom krvlju, nisam želio da vam šitan ubaci neku šubu u srce. Da reknete, možda da šitan dođe i kaže, a pa koja je žena sa poslanikom na večeru? Kaže, ovo je moja žena Safija. Allah poslije oni se... Pa nema potrebe da pojašnjaš. Ovo je Safija. <laughs> Znači, daj ja. Ne ide tamo negdje gdje će uraditi nešto što je sumnjivo. Što si ti bio tamo? Ne, ne, ne, ne, ne. Daj im život. im život je jasan. Nema nešto što je sakriveno dole. Vi imate sad sekte, imate neke serije sekti koji imaju ilm, koji se kazuje javno, ima koji je tajni, ima koji može sam doći određena skupina, ima koji u magazi, ima koji na polju, ima koji u podrumu. Nema toga. Daje se ne sakriva, daje nema ništa tajno, daje nije ni u kakvim tajnim nekim procesima i ništa. Sve jasno. Inna safija. Ovo je mažena safija. Moj život je jas. Mene jednom zaustavila policija u prijedoru četiri auta. Vaku četiri četiri smjera Kažu, gospodine, imate li išta vi sumnjivo auto? Rekao, nisam lud da imam nešto sumnjivo. Rekao, pa dovoljno mi je sumnjivo što imam bradu, da ne sam šta sumnjivo. Rekao, čoveč, ja bio najnepismeniji čovjek, rekao, ja sam profesor islamski nauka, Allah te uputio, napravi put. Jedno rekao, auto vozga na 150 tenčnih pregleda, nema ništa u njemu. Svakom dugme fercera. Nisam rekao lud da nosim nešto jer znam da što je vi to zaustaviti. Zato samo što imam bradu. Nemoj dati nikome povoda da te pravi budalu. A mi krenemo na svadbu, nas pet, i dole kad nas usti policija kaže dajte lišni kartu, brat, zaboravio lišnu kartu. Kako nisi zaboravio glavu poliš, nisi zaboravio glavu poliš. Kako su krenuo u glačama čovječe? Ja ne izlazim iz, iz stana u padu u džanju 100 metara bez lišnih kartu u džepu. Svak može bez ništa ti ne mereš čovječe. Ti si poseban tip, ti si poseban insan. Isto to znači daj je pravi, ali ne ide tamo gdje je sumljivo, gdje je škakljivo, nešto, nešto što je nejasno. To su odlike pravi učenjaka. I na kraju, braću moja draga, <clears throat> u vremenima smutnje, u vremenima fiku i kako se čovjek spasti, isto to da čovjek ne požuruje. U nas ovo sad je kako, kako sredstva komunikacije, tako sredstva ova prevozna, oni kamioni, autar, sve, sve nešto brzo. Ne, konekcija, ona sad ako nemaš onu wireless dobru konekciju, kad klikneš ti odmah otvori, odmah ti dlake rastu, ti kliknu i on stoji polako u ono, krug, a ti bi ga volio zagrist, ali znaš da ti je to, razumiješ, LCD, pa ćeš, džabu, pa samo sebi onaj laptop, nemoj mi Habibi okretat, otvori mi na brzinu da vidim ko je pobjedio. E, takva su vremena. Iziđeš sa stavom, zapišeš, Esselamu alaikum, braću, ja mislim da je ova knjiga žuta i ovo je plavo. U 20 sekundi odmah ti dolazi odgovor, ali še, zar nisi vidio da ima i još jedno slovo koje je Znači, ljudi, nema razmišljanja. Ima ono što je naš narod rekao, kaže, ostani prenoći malo, Naš narod nije pletao stari ljudi, nešto, nešto, sjedi, malo kaj ostaje do sutra, malo, pa pusti malo, nek se malo stvari spusti, nek se malo prašina slegni. Nema, sad se ništa ne slegnjiva, sad sve štopa, sad sve oskače, vidi. Sve je zavoleja, oskočilo je, samo treba gruhat. Šta god da ko rekli, odmah odgovor. Kaže, ovaj prozvod daje ovoga, ovaj me već odgovorio, ovaj već čekao ko zapeta strela, ne već se najviše sam drug. Sve je to tako, šuliš, šuli, što rekli Arapi, šuli, šuli, stani, kud žuriš, rećeš riječ, pa ćeš onda sutra sebi čupat kosu, aj, valja ići halale, tražit, valja se stit, valja se sakrivat, valja se uvlačit, valja... Polaka, Niko se nije pokajao koji šutio, ali onaj koji je rekao bilo i se pokajao. Šuti, što naš narod kaže, prvo spoći pa onda reci hop. da spadniš tajskom, kažeš hop. Možeš vidjeti hop, ti već u zraku, možda poletiš, ima dole, dole rupa, otvori kanalizaciju, letiš u kanalizaciju. Spadneš na zemlju, vidiš tvrdo je, dobro je, kažeš hop, spao sam, čisto. A ne vijeći hop u zraku, otvori ti neku kanalizaciju, letiš dole i nikad, i kad upadeš dole, upadeš u prljavu. Znači, kola, živimo u vremenu kada je sve napršito, sve je, svi čekaju samo nešto. Jesi čito ovo, jesi čito ovo spisak, provjerni informacija, hladan mozak. Zatak, onaj ko se odvodi odgovor na nešto ili neki, hajde kažem, odluku u životu, neće se pokajati što je Zapamtite to. Onaj ko poželi sam svoj može, polako, neko te u dobro, ok. Uvreda je pala, a, evo sad ti možeš njega isto uvrijeti toliko. Polako, prvo se ohladi, dosutra. Nakon toga, a, Imaš trojicu braći koji su kod te povjerljivi, e, vjeruješ zreli su, a nazovi jednog, ah, desno se tu i tu nekom vidio, šta vjeriš, šta da uradi? Kaže, da, bi bio tižan, a to i razali, tako da Ok, da Allah ne idi odmah, stop, ovo, ne idi, mrda, čeka. Ići kod drugog. šta kažeš ti Boga, šta misliš? Kaže, ja bi ništa. Pravi se budalak, nema ništa, završena stvar. Treći kaže, a bi bi ti sa njim razgovara, Znači, polako, konsultuj se izvako, vidi o čemu se radi. Ne odmah, prvi rekao treba ga ubiti odmah, ali drugi. Stop, konsultuj se, savjetuj se, kanja istiharu, dobi Allah, reaguj. Znači, reću moja draga, jer <clears throat> Boži poslanik je na vijestu, kaže, doći vremena smutnije, onaj, kaže, koji, koji sjedi bolji od onoga koji vodi, onaj koji vodi bolji od onoga koji trči, aludirajući da ne treba požurivati. Kaže, znači, onaj koji sjedi bolji od onoga koji voda prema toj smutnji. Onaj koji voda, i on je dobar, bolji od onoga koji trči. Imate ljudi dok je fitna, on trči prema nju. Onaj koji vodi prema nju, on je bolji. Onaj koji sjedi još bolji. Šta to aludira? To nam aludira da Boži da kaže vremena smutnje najbolje je biti pri zemlji. Polako. Osabori. Sačekaj, raskridaj, pogledaj oko sebe. Također, e, u vremenu smutnije i fitnije, evo tri stvari, zadnje koje ćemo završiti, mišljala nećemo i duši puno, čovjek treba da čuva svoj jezik, da čuva svoj, svoju ruku i da što više vremena provodi u kući sa porodicom. A te tri da sam sam rekao, to vam bi dovoljno da podobim. Čuvat ruku, čuvat jezik i biti što više s porodicom u kući. Sve teške. Prvo ruka. Čovjek bude rukom, pogotovo u današnjem vidite vrijeme i dole. Ja, ja ne volim onaj kad se zove da analiziram nešto za što nisam kompetentan, ali pogledajte šta može nastati kad koristiš svoju ruku ondje gdje ne treba sad dole u tim nekim događajima u Siriji, koliko je nastalo fesada između muslimana, što ljudi ruke postiđe ne treba. Čovjek svoju ruku treba čuvati u vremenu fitni, šta da radi sa svojim rukom. Drugo, da čuva svoj jezik jezikom se, kao što nam kaže jedan brat malo prije, u jednom svom životnom iskustvu, kaže čovjek mi je rekao nešto, imao sam jedan veliki životni problem koji me je zadesio, djeca su mi na autom, ovako, onako, to mi je bilo teško, ali mi je čovjek rekao riječ da sam od nje zaplaku i zabola me u srcu, gore nešto mi je bilo teško za mojom djecu. Či, znači, ljudi, riječ veoma lako izlazi iz usta, ali ne znaš tamo kako će biti primjena s druge strane. Polako, ne žuri, čuvaj jezik. Men من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسمت. Može se nek samo dao dvije opcije za jezik. Ko vjeruje Allah i sunni dan, neka kaže govori dobro ili neka šuti. To što šeće dobro, pa ne znam, šuti. Poslanik rekao, ne kažem ti ja. Sve dok ne znaš da to što ćeš reći je haj, tada možeš reći, ne znaš šuti. Rana koja nastane kao plod eh, jezika ne zarasta. Može ona privremeno, ono, kao izgleda i zarasta, nikad ne zato. Ti, ako imaš posjeku se nožem, tu zarasti, možda za 5, 2, 3 godine ti ne osjetiš za to. Ali ona u srcu, brat koji te uvrijedio nekad, zapamti. On tebi tražio halala, ti mu rekao ja ti halalim, ono je to halalim ti. A kad god ga vidiš, a vidi, sjećaš se ti njegove riječi. Halalim si ti njemu, gotovo i nikad više. Zapamti, nikad, vaši odnosi neće biti što su Možda će primitno biti, možeš ti glumiti ono jadnik, eto, ajde da mu više, da, neće nikad biti. raniti ti srce. Srce ne zarasta. Zapamte, srce ne zarasta. Čovjek kaže halal, halal. Desno se pogriješio se. Zapamtim ti to rekao samo iz edeba halal. Njegov srce nije halal. Ne može. Ne može svakoga rekli, slušaj, e, jučer ti opsovo uvijedio te, potvorio te, ti došli sutra kaže halal, on ti kaže halal, e, kuda da mi ništa nisi rekao? A vi u tebi nemaš srca, pa ti imaš samo ploču stiropod, nema ništa od tebe. Srce je to, to je ljudski organ. To je ljudski organ. Čuvajte se u vremenu smutni, Čuvaj se da znaš ko si i šta si. Nemoj se bačkat oko toga da diraš ljude, pa da poslije kaže Boži poslanik u Madisu, čuvaj se da rekneš riječ za koju ćeš se sutra kajati što si rekao. Nemoj žuri da rekneš nešto pa da sutra a što sam rekao da Bogu nisam rekao. Čuvajte jezik. Također, za kraj čovjek treba maksimalno se trudi u vremenu fitni i ono rekli smo i to je taj moment što više boravka u kući. Naravno danas kada čovjek ne može djelovati na društvo, ne može nije društvo, ono, ajde kažemo, mi radimo na tome da, da popravljamo određene devijante pojave u društvu, mi radimo na tome. Ali tvoja kuća, to je mjesto gdje ti možeš postaviti pravila kako se igra. Ovo je kod mene ovako. Meni kad dođu gosti, žene, tamo muški i vamo. Ja kad odim gdje drugo, na tuđem terenu igramo po tuđim možda pravilima. Ali ovdje u mojoj kući nema filmova, nema serija, nema titine slike na zidu, nema ovo, nema... To je kod mene tako, nema pušenja u kući, nema alkohola, e, nema muzike, tako. To je moja kuća. Ja tu živim kako ja hoću. Hoću da je to moja oaza imana. Hoću se tu lijepo osjećam. Budi što više u kući. Budi što više sa svojom porodicom. Jačaj što više poručne veze. Odgajaj svoju djecu. Ostavi se tu šta je rekao neki daje dole u Saudijskoj Arabiji, neki dole u Egiptu, neki dole u Libiji, neki dole u Austriji, neki dole u Bosni. Malo se, vrati se na sebe. Malo više se druži sa svojom porodicom. Za nju ćete Allah pitati. Allah poslani kaže Kullukum ra'in, o kullukum Svi ste pastiri, svi ćete biti pitani za ne Kažete, bit ćeš pitan za daje pa Sudanu. Bit ćeš pitan za sebe, za svoju ženu, za svoju djecu. Ku kuvam liku, nara, čuvajte sebe i porodice svoje od vatri. To, to čuvaj. Sudan neka čuvaju dole Sudanci. On će biti za njega pitan. Bosnu i daje, bosanski će pred To ne treba da se nije toga bačka. Znači da se čovjek kontekstu smutnji, da se izolira od smutnje. Molim Allah Đelšanu za ono što bude korisno za nas, molim Allah u tada da se učestvuje u teškim vremenima, da nam istinu pokaže istinu i da nam olakša njenu sliđenje, a da nam neistinu pokaže neistinu i da nam omrzne njenu sliđenje. Molim Allah Đelšanu da ovu danu u ovom zadnjem vremenu pred akšan namaz, molim Allah da dakle dala da mi milosti i na pomoć našoj braći u Siriji, molim Allah da rešavu da im olakša i da im podari izlaz iz onog čega se nalaze u što kraćem roku, molim Allah da rešavu da sačuva njihove živote, njihove mirke i njihove časti, molim Allah da rešavu da nas, naše porodce, naše vrte dovede u džemlju. i kaj su nalike Allahom, nemam kešenju da i da